Egunon eh, guzioi, ongi etorriak berriozari irriatiaren sintoniara FM-ko egun puntu sortzia entzuten ari edo internetez eguzkiplaza.net. Egunon ongi etorriak berriozari irriatiaren sintoniara FM-ko entzuten ari zarete edo internetez eh, eguzkiplaza.net. Hau berrion albistegia da, berriozari irriatiko albiste zerbitzua, eta oraintxe bertan hemen berriozaren amabi graduko temperatura daukagu, behelainoak eh, lagusi, nagusi, baina badirudi egunak aurrera egina ala, oiek baztertzen joanen direla, zerua, eh, zeru garbia eta osta, ostarteak eta odeiak izanen ditugu, eta hogei eta lau graduko temperatura maksimoa. Gaurko albistegia berriozarko mm, nobedadeekin, berriozarko kontuekin eh, hasiko dugu, eta ez behar batekin istripua izan baitzen atzo, mendialdea eskolan. Atzo goizeko bederatzietan izan zen ez beharra e, eh, istripu bat zeinean urteko mutiko bat zauritua suertatu zen. Berriozari irratiak kontsultatutako udaliturrien arabera, istripua ikastetxeko aparkalekuan gertatu zen, auto batek aparkatzeko maniobrak egiten ari zen unean. Automobilak hankan eh, jo zuen mutila eta horren ondorioz Nafarroako ospitalegunera eraman behar izan zuten ambulantziaz. Aurrearen egoera alta ez da larria eta zorionez etzen bestelako biktimarik izan. Kontu gehiago berriozarko entzunareto edo auditorio berria igande honetan zabalduko da. Urriaren zazpian inauguratuko da berriozarko entzunareto berria. Urrierantzean gure herrian programatuko diren antzerki, musika, dantza edo zine emanaldiak bertan eginen dira. Inaugurazio ekitaldia arriatxaldeko zazpietan eginen da eraikinari buruzko azalpenak eskainiko dira baita herriko taldeen musika, poesia, antzerki eta dantza saioak ere. Helburua da entzun aretoan auditorio honetan kultur eta arte jarduerak hartzeko egonen diren aukeren berri ematea. Inaugurazioan sartzeko txartelak jaso ditzakezue jada, E, gaur bertan kulturgunean edo bestela bihar musika eskolan. Txartela kartzeko orduak airratxaldeko bostetatik zortzietara izanen dira eta pertsona bakoitzak bi gonbidapen jaso al izanen ditu gehienez urrengo astean, urriaren amarrean eta amaikan entzunaretoan eh, taldeka ezagutzeko ikustaldiak antolatu dira bisita gidatuak airratxaldeko seietan eta zazpietan eginen dira eta izena emateko urriaren bitik seira deitu behar da 0 amabi telefonora eh, ikustaldia, bisita gidatua Euskaraz edo gaztelaniaz egin ahal izanen da, aukeran entzun, aretora, entzun aretoa joan den urtearen bukaeran asitzen eraikitzen, obrak ustalian bukatu ziren, baina ez da orain arte zabaldu denbora behar izan baita oialak, eh, soinu eta argi ekipoak eta abar luze bat eh, kokatzeko. Aziza enpresak egin du Carmen Laguna, Sara López eta Carlos Ortega arkitektoek sortutako ideia. Obraren azken kostua sortzeun da hogeita bimila berrogeita zazpi eurokoa izan da beza barne eta hoietatik bosteun mila euro kultura ministerioak emandakoak izan dira. Entzunareto berriak seieun metro kuadroko oinplanoa dauka eta bertan irureun pertsona sartua alizanen dira. Eta atzo aipatu genizuen eh, bezala ikariari elkartea arduratuko da hemendik aurrera Berriozarko gaztelekuaren eh, kudeak. Etaz eh, kamira elkartearekin hitzarmena eten ostean Berriozarko udalak Berriozarko herriko ber, gazte aisialdi zerbitzuak lehiak eta abian jarri zuen eta ikariari elkartea izan da esleipen duna. Hemendik aurrera elkarte hau arduratuko da gaztetxeak kudeatzeaz eta herriko neska mutilendako aisialdi eta kulturekimenak antolatzeaz. Ikastaro batzuk ere aipagai izanen eh, ditugu ikastaro laburriak euskaraz eh, eta e, euskaraz ikasten duten aurren gurasoentzat e, semealabak eta gurasoak elkara harremantzeko ikastaroak dira eta hiru zatitan banatuak egonen dira urriaren 16 izanen da lehenbizikoa urriaren 16tik bitartean txantxariak euskarazko aur abestiak eta jolasak izen burupean urriaren hogeita iru, hogeita bost eta hogeita amarrean berriz, nola egin Euskarazko aur liburu bat irakurtzeko Euskara gutxi jakinda. Eta azkenik azaroaren sei, zortzi eta amairuan, azken ikastaro hori, nola lagundu seme alabak Euskarazko etxerako lanetan. Izen ematea urriaren batetik amarrera bitartean egin izanen duzue, 0 amabi telefono zenbakian. Eta argibide gehiago nahi izan ez gero, berriozar.es udal webgunean eskuratu kontaktatu dezakezue eta bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zenbakian. Berriozarpuntu es webgunean eta bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefonoan. Euskararen astea ospatzen ari gara egunotan berrio Berriozarren eta dagoeneko ba Ekuadorria pasa dugu, erdialdea pasa dugu, urriaren eh, laua eh, eta gaur bertan arratsaleko seietan eh, pilota partidak antolatu dituzte eta horrekin batera olasak ere eginen dituzte Lantzeluze parkean. Hori esan bezala arratsaleko seietatik aurrera biharko ostiralarekin arratsaleko 8 erdietan trikikantu poteoa da kulturgunetik hasita, baina Euskararen asteko egun handia, zalantzarik gabe, larun bata izanet da, urriak sei, hainbat eh, ekimen, hainbat ekitaldi antolatu baitituzte, egun osoan zehar amabietan, aur jo lasak izanen dira, jinkana eta murala, eguerdiko amabietan, herri bazkaria, arratsaleko lauretan, dantzaldian, xut taldearen eskutik, Arratxaleko seietan mintzodromoa eta mai jokoak, zortzietan musika ibiltaria, gaueko bederatzi terdietan afaria, eta amar terdietan berriz kontzertua ekitaldi gehienak ilargi parkean izanen eh, dira eta bertan barria izanen da ere. Azkenik urriaren ezazpian, hau da igande honetan, amabietan Euskaraz bizikletaz izeneko ekimena eginen da Lantzeluze Parketik abiatuta, guztiak txirrindulaz eta Euskaraz hitz eginez. Antolatzaileak eh, aurrekoetan aipatu izan dugun bezala, eh, berriozaren Euskararen alde lanean diarduten talde eta elkarteak dira. Zorroka Euskara taldea, Auzalora Eka Euskaltegia, Mendialdea Guraso elkartea, Mendialdea bigarren hezkuntzako Guraso elkartea eta Gazte Asamblea da. Euskara eta eisialdia uztartzen dituen beste ekimen bat mintzakide egita asmoa da Euskaraz mintzatzeko talde txikiak eh, osatzega helburu duen eh, taldea, helburu duen egita asmoa horretan izen eman dezakezue urriaren hogeita bira bitartean udaleko Euskara zerbitzuan bederatzi lauzortzi, iru 00 iru bost bederatzi, telefono zenbakian edota Euskara abildua berriozar.es elbide elektronikoan. Best, bestalde aurkezpena berriozaren urriaren amarrean eginen da arratsaleko zazpietan kulturgunean. Nafarroako albisteak aipagai izanen ditugu orain labor labor bada ere Nafarroako gobernuragoa zen lehen bizi e, gobernuak ez baititu udalak batuko ez da herri batzarrik ezabatuko ere Nafarroako gobernuak udalen mapa moldatzeko asmoa badu ere aldaketek ez dute eraginen herriak batzea eta kontzejuak murriztea atzo ezagutarazi zuen gobernuak leku administrazioak tolatzeko foru legearen aurre proiektua eta bertan ageri denez man komunitateei eraginen die neurriak bereziki. Orain 67 dira, baina sei baino ez dira izanen aurrerantzean man komunitateen 181ak kentzeko asmoa du beraz gobernuak nola ere herri eta herri batzarrien kopurua murrizketeko atea zabalik utzi du zuen atzo Yolanda Bartzinaren gobernuak esaterako udala hauteskundeetara herri batean ez bada inora aurkezten herri hori kentzeko aukera eman endu du gobernuak. Gainera kontzeju gehiago sortzea ere galaraziko du neurriak aurrera eginez gero. Alaber, herriek eurek ala nahi izan da bat egitea sustatuko du gobernuak. dirua aurreztu alde batetik, baina diru gehiago xautu bestetik izan ere gobernuak bizkortu egin nahi du AHTaren finantzaketa. Nafarroako gobernuko presidente orde den eh, Juan Luis Sánchez de Muñeinek atzo azaldu zuenez, abiadun handiko trenaren lanen erritmoa bizkortzeko erabakia hartu du UPNek. Bestalde, alderdi eskuindarriko bozera mailiak esan zuen, ez dagoela asebeteta, Espainiako gobernuak Nafarriorako egin dituen aurre kontuekin, inbertsioek behera eginen baitute euneko irurogeita sortzian, baina azpi marretu zuenez, ezinbesteko gastuak daude, aurre kontuetatik kanpoko finantzaketa izanen dutenak, eta salbuespen horien artean daude besteak beste Nafarroako ubidea eta nola Aviadura abiadura trena. Amaitzeko, egungo krisiaren beste adibide bat, arian enpresak iragarri du eunda ama zazpi langile kaleratuko dituela iragarpena atzo egin zuen eta horrek esan nahi du plantilla osoaren euneko berrogeita amaika kanporatu eginen duela. Nafarroako enpresa hau eh, erreferente nagusia da lan publikoetan eta bere garaian ba, erreferente izateaz gainera alor horretako enpresa enpresa nagusia, enpresa handiena ere izan eh, zen. Ere bat, eh, enpresa erregulazio eh, txosten bat aurkeztuko du, hemendik gutxira, eta urriaren ama sortzitik aurrera aplikatu daiteke. E, enpresaren arrazoien arabera, fakturazioaren jeitxiera omen dago, euneko irurogeian jeitxi baitira diru sarrerak. Haus izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian edota ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.